Book 2 14 14 Sí Barvy Hima sí kháo Sníh je bílý Pra atit sí lưỡng Slunce je žluté ส้มสีส้ม Pomeranč je oranžový. cherry, เชอร์รี่สีแดง Třešeň je červená. ท้องฟ้าสีฟ้า Obloha je modrá. หญ้าสีเขียว Tráva je zelená. ดินสีน้ำตาล Hlína je hnědá. เมฆสีเทา Mrak je šedý. ยางรถสีดำ Pneumatiky jsou černé. หิมะมีสีอะไรสีขาว Jakou barvu má sníh? Bílou. พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลือง Jakou barvu má slunce? Žlutou. ส้มมีสีอะไรสีส้ม Jakou barvu má pomeranč? Oranžovou. เชอร์รี่มีสีอะไรสีแดง Jakou barvu má třešeň? Červenou. ท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้า Jakou barvu má obloha? Modrou. Já si สีเขียว Jakou barvu má tráva? Zelenou. nam tán. Jakou barvu má hlína? Hnědou. si tau. Jakou barvu má oblak? Šedou. ยางรถมีสีอะไร dam. Jakou barvu mají pneumatiky? Černou.